Exerzo por pli da contentezzo. Por pli altigi la senton pri vivo contentezzo en alta agio, eblas plenumi simplan exerzon. Esploristoi el trovis, che homoi, ciui regule nota sia in cae tiam pludonas tiun acchiritan zion al aliai homoi, estas pli contentai ol tiui, kiwi ne faras tion. Ciam alt agiai homoi povas pludonis zion cae saggiajoin de la vivo al pli iunai homoi, tiam ancau ili mem profitas. Tion almen audiras studajo en ciu virinoi en la agio inter sestec iaroi cae apenau naudec iaroi devis plenumi simplan exerzon. Nome, ili devis respondi unu foie en semaino pri la sequai demandoi. Cio estas la plei gravae lezionoi ciu in vi lernis dum la curo de via vivo? Scribu pri ciai aspectoi de la vivo, pri ciui vi credas che valoras comunici ilin al aliai homoi. Tiel eblas presenti positiva inspertoin, ancao al si mem diras psicologino prima maljunigio ce la Universitato de Vieno. Se oni do en alta agio estas confrontita cun limigoi au cun certai malprofitoi, tiam oni povas elvoci spertoin, tiel oni maestris aliain malfacilain situazioin en la vivo. El tius zio eblas cerpi forton cae energion por maestri ancaula de fioin de la alta agio. En la studajo estis collectitai la respondoi de la partoprenantinoi, cae estis publicigitai ciel consila libro por iunai homoi. Dua gruppo de alt agiolinoi devis noti ciu semaine cion ili estis mangintai, Antau cae post la exerza faso, oni prenis sangon de la partoprenantinoi, cae ili devis plenigi demandilon pri ilia anima bonfarto. La resulto estis signifa. La amplexo de la vivo gioio cae de la bonfarto pli altigis signife en la unua gruppo, en la dua gruppo aliflanche ne. La sento esti besonata shainas evidente igi homoin pli contentai cae pli sanai. Nome, la eblezzo transtoni la proprain capabloin, sed ancau energion cae rimedoin al sequai generazioi. Tio povas esti la proprai infanoi, sed tio povas ancau esti la socio generale. Estas multai eblezzoi por tiu generaziemo do por la besono voli fari ion por aliai generazioi. Cai tio ali flanke helpas alla individuo gaini plita contentezzo. Ancau honor officai agadoi, au engagigio en la helpado al naibaroi, povas esti eblezoi por engagigio. Cai por doni al si mem ion bonan, diras la professorino estas lau sci grave profiti la potenzialon de alt agiai homoi, ciu estas multipli alta ol oni pensas. Tiel, alt agiai homoi havas la eblezzon engagigi, cae tio sia vice pli altigas ilian propran contentetson. Cae tio estus profito por porciui.